sapiens omnia sua se comportat. Cicero sua carmina laudabat, sed omnes carmina eius si ridebant. Hostes se nobis tradiderunt. Matres non sibi vivunt, sed liberis suis. Magister nos ad se vocat. Dux cum exercitus suo urbem cepit, Sed eius incolis veniam dedit. Caesar copias suas divisit, sed hostes eius consilium perspexerunt. Consul sibi domum edificavit. Stulti se laudant.